อ่ะตวัดจบช่วงนี้พระก็จะไปอีกวัดหนึ่งพรุ่งนี้วันที่เก้าภูเขาทองก็จะมีการไปทำในสายงานแนวหลวงปู่เทียน แต่ละเดือนแต่ละเดือนก็จะเวียนปฏิบัติจนครบปี ในสายงานเพื่อสืบทอดแล้วก็รักษา อนุรักษ์แนวเคลื่อนไหวเอาไว้ให้มันยั่งยืน ปฏิบัติธรรม แต่คนก็ปฏิบัติแล้วก็มีการรู้อารมณ์รูปนามน้อยก็เหมือนกับย้ายวิกกัน ย้ายวิกปฏิบัติย้ายที่ปฏิบัติ แต่ก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเออ มันยังมีการสืบทอดกันอยู่ พระครูบาอาจารย์เบียนไปกันอย่างน้อยก็มีการแลกเปลี่ยนกัน ตอนหลังก็มีเนื้อหาเพื่อ ถูกลิ้น ถูกรสชาติกับคนรุ่นใหม่ ปรุงแต่งมากมาย จริงๆแล้วก็แค่ปฏิบัติก็เหลือเฟือแล้วการเคลื่อนมือเดินกลมนั่นนะ ไปทำร่วมกัน มันก็มีกำลังมีพลัง ต่างคนต่างทำกันไป แต่ด้านนี้มันก็ยังว่าละะมีปัญหาต่างๆที่ติดกันเข้ามาด้วยในวัดในวาตามยุคตามสมัย ยังเคยไปอยู่สุกโตนี่นะสมัยแรกๆนี่เป็นป่าล้วนๆ กุฏิไม่มีเลย เห็นกุฏิหลังแรกสร้างขึ้นมาก็ด้วยเหตุที่ว่า คนมาอยู่สร้างด้วยเหตุ เป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคมะเร็ง ที่เต้านมแล้วก็ตัดนมทิ้งไปแล้วก็มาปลูกเป็นลักษณะว่ามาพักผ่อนมานรีสอร์ทอันนี้กุฏนี้ก็เป็นกุฏที่ตอนนี้แม่ชีอยู่ เขตแม่ชี ข้างในในปูกระเบื้องเกรดเอเลย แต่ท้ายสุดคนสร้างก็ไม่ได้อยู่นะสมัยก่อนสิบปี สร้างเป็นแสนเลย หลายแสน มันก็แปลกตา ป่ากับกุฏิที่เป็นรุ่นใหม่สำหรับคนยุคใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมกัน หลายกุฏในนี้เหมือนกันหมดเลย ตามเหตุตามปัจจัยของคนสร้าง ดำริยังไงดูแล้วเออพอได้ก็ปล่อยสร้างกัน ปลูกบ้านตามใจผู้อยู่ ท้ายสุดจะแล้วจะรอดนะ เจ้าของยังไม่มีอยู่กันสักหลัง ต่างแล้วไม่ได้อยู่เราได้อยู่สบายกันเลยเนาะ หลังไทยๆนี่มาสร้างในบางคนนะสร้างสองหลังสามหลังนั่นในนี้คือสร้างหลังนั้นไม่พอใจฝีมือช่าง มันแตกมันล้าว ไม่ถูกใจการออกแบบ มาสร้างใหม่ตรงนี้สองห้องเนี่ยยิ่งป่ารีสอร์ทอีกข้างในหรูหรามาก แต่ว่าท้ายสุดก็ไม่ได้มาปฏิบัติอีก ไม่เห็นมาใช้กันเลย สบายพวกเราเป็นลาบ ได้มาพัก เท่าที่เห็นดูอยู่ง่ายกันเนี่ยมีอาจาร่า พระศรีลังกาเนี่ยรูปเนี่ยชอบอยู่เต็นปฏิบัติอยู่ที่ลานหินโค้งอยู่เต็นกลางเต็นเนาะชอบอยู่เต็นโยมาอย่างเงี้ยแสดงว่าจะได้คนเทศแล้วนะใกล้กันมาทุกที ทุกทีเลยใกล้คนเทศ วันนี้ให้อาจารย์ล่าเนี่ยเทศภาษีลังการละเทศภาษาอังกฤษ ฟังกันเอาเองแล้วกัน พระไทยเนี่ยเอาของศรีลังกามาลังกาวงศรีลังกา ตอนนี้เอาของสยามวงเข้าไปสยามคือประเทศไทยนะเข้าไป แลกเปลี่ยนกัน สมัยพระเจ้ามหินทะเลเถระยุคพระเจ้าโศกมหาราชตอนทำสังคายนาครั้งที่สามพศสองร้อยก็มีการเดินทาง แบ่งเป็นเก้าสายเผยแผ่ธรรม พุทธธรรม ก็เราก็เชื่อว่าที่พระปฐมเจดีย์ เชื่อกันว่าอย่างนั้นแล้วก็มาอีกครั้งก็ที่นครศรีธรรมราชในยุคที่เป็นการสังเยนาครั้งที่สามพระโสนาพระกุทละพร้อมคณะห้าโลกก็จจายออกมามาทางสุวรรณภูมิ ตอนล่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพยา ก็เชื่อว่าน้องจังหวัดนครปฐมว่างั้น แต่ว่า การหาล่องรอยประวัติศาสตร์เดิมเริมก็หากันก็ยังไม่พบอะไร แต่สักยุคพศ ประมาณยุคของทรวดีหหนนนึึ่่งงศศูย์ูนย์มาทางนครศรีธรรมราช แล้วเกิดการการสังคายนายครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ฉบับทองทึบก็ที่วัดสวนดอก อันนี้ก็สสอองงศศูนย์ูนย์ ยกพระเจ้าตีโลกันแรก มันก็เลยเป็นเรื่องที่นะระยะเวลานาน ยาวคำสอนมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็จะว่าปรับปรุงทำให้คนปฏิบัตินะง่ายขึ้น คนที่เรียนรู้พุทธธรรมนะง่ายขึ้น เพราะการมาวัดป่าสุกโตเราก็เรียนรู้นะ อย่างเช่นตอนนี้ทำป้ายหน้าวัดทางจังหวัดก็ทำมาให้เป็นป้าย บอกถึงเป็นวัดปฏิบัติ แนวหลวงปู่เทียนจิตเตาโพคนสร้างวัดนี่ก็ผิดไปนิดหนึ่งจริงๆ คนสร้างคนแรกหลวงพ่อบุญธรรมหลวงพ่อบุญธรรมมาสร้าง แล้วต่อมาก็ช่วยกันหลวงพ่อเขียนรวมด้วยช่วยกันแล้วตอนหลังหลวงพ่อบุญธรรมก็ลงไป อยู่ข้างล่างสร้างวัดสร้างวา ขยับขยายต่อไปหลวงพ่อเกียนก็ยังตกค้างอยู่วันนี้ เพ่อเราก็มารับรู้เรียนรู้นะวิธีปฏิบัติธรรม ไม่ได้มาเรื่องอื่นหรอก ฝึกหัดปฏิบัติ แล้วก็อยู่ตามเหตุปัจจัยมากันเรื่อยๆนะยุคประมาณ 14 ปีนะที่อยู่มาอาจารย์ยูกิก็ 20กว่าปี ก็จะเห็นว่ามีชาวต่างชาติไปไปมากัน รับรู้เรียนรู้ฝึกหัดเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละบางทีก็ติดด้วยอาหารการขบฉันอากาศสิ่งแวดล้อมต่างๆ บางคนมานยบอกเลยถ้าปรับปรุงเรื่องน้ำเนี่ยสะอาดเมื่อไหร่จะมา น้ำใช้แล้วมีปัญหา อาหารก็เหมือนกันบางทีมีปัญหาท้องเสีย ก็คืออยากเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการ แต่ว่าไม่ปรับตัวเองให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างเนี้ยพัญญาติโยมที่มาสร้างกุฏิศาลาต่างๆก็เป็นเรื่องเราไม่ว่ากันอาจจะทำก็ทำไปแต่อยู่ในกรอบก็แล้วกันเพราะมีกรอบการดูแลหลายชั้นมากทีเนี้ยหนึ่งป่าไม้ดูแลอยู่ เราใช้พื้นที่ของป่าไม้อยู่ ต้องร่วมกันใช้นะครับป่าไม้อนุรักษ์ป่าสองก็คือมาอยู่เป็นวัดปฏิบัติก็เรียกว่า ต้องอยู่ในกรอบของการขูดเกาตุดงกวัดการขูดเกาเพื่อให้มันเป็นชีวิตที่ลดละเลิกปล่อยวางโล่ง อิสระยิ่งกว่านกอีกนกไปไหนอิสระมีปีกสองปีกไปไหนก็ได้ แต่ว่าปฏิบัติธรรมยิ่งกว่านกเพราะไม่มีความกลัวนกมันมีความกลัวภัยกลัวตายนะพระไม่กลัว ฝึกมาเพื่อพร้อมพร้อมตาย ถึงตรงนั้นกันมันก็จึงอยู่ง่ายอะนะอยู่ง่ายเพราะนั้นที่นี่ใครสร้างกฎก็ดำริมาอยู่มาพัก ได้เลยคนที่สร้างนะตามกฎตามกรอบที่นี่ใครอยู่แล้วก็ไม่ได้มาสร้าง แล้วไม่ได้ปฏิบัตินะว่าเดี๋ยวมันก็มีเหตุไปจนได้นะถ้าที่เห็นเห็นดูนะถึงสร้างแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติเดี๋ยวก็มีเหตุไปจนได้ มีเหตุก็มันอยู่บางคนประสาทบ้าไปเลยก็มีเห็นละหลายคน ต้องมาแล้วก็โอ้ขอโทษ อาจารย์ที่ทำวัดอย่างเงี้ยนะนั่งเทศกันอยู่เงี้ย อาจารย์ หนูขอโทษ บางคนไม่เอ่ยชื่อนะ ขอโทษทำไมอ่ะหนูคิดไม่ดีกับอาจารย์ มาสองปี ร้อน กลับไปบ้านก็ร้อน อยู่ไหนก็อยู่ไม่ได้ต้องมาขอก็มากันแล้วก็เห็นอยู่ อายุเจ็ดสิบกว่า ยังมันหนูหนูอยู่นั่นแหละ เนาะเพี้ยนกันไป ฝึกสติฝึกให้ถูก มันมีอารมณ์อะไรที่พาชวนหลงชวนเผลอมากมายเหลือเกินมันอยู่ที่นี่ก็ทำห้องให้ว่างๆโล่งๆ เอาไว้ใครที่ไม่ได้สร้างกุฏเป็นเจ้าของกุฏพร้อมให้คนเข้ามาอยู่พักได้ตามกฎตามกรอบของแพทย์ที่ดูแลอยู่มันมีอยู่นะกฎระเบียบวินัย ถ้าจะอยู่ง่ายเนี่ยโอ้อนุโมทนาสาธุนั่งเดินยืนนอน สมัยก่อนอามาเคยอยู่ง่าย ถึงได้กดได้กุฏิก็ไม่อยู่กุฏินะ ตอนนั้นอยู่กุฏิสามก็ไม่อยู่กุฏิไปนอนอยู่ที่ศาลาทำตัวแบบเหมือนหมาตัว อยู่ตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ ไปปูผ้านอนในป่าก็ได้ง่วงตรงไหนก็นอนตรงนั้นก็ได้ฝึกตอนอย่างนั้นเลย มันมันทำให้ได้รสชาติ ป่าช้าเชิงตะกอนที่ไหนนะไปนอนหมดแล้วล่ะนอนกระสอบนอนกับอะไรนอนหมด ตรงนี้ก็มีนะศพตรงนี้มีศพหนึ่งเคยมากลางกดนอนอยู่ตรงนี้ที่ว่าคุณนายพิมพินันพิมพินันเป็นมะเร็งตาย ผู้พันเขาเอาไปโรงพยาบาลแล้วก็อีท่าไหนวะแล้วท้ายสุดไปตายกลางทางกัน เอากลับมาแล้วก็ผู้พันก็ไปมีเมียใหม่ละทิ้งศพยาต้อยอยู่นี่แล้วไม่มาเผาด้วยนะผัวไม่มาเผาด้วยไปมีเมียต่อไปอีกทิ้งศพอยู่ตรงเนี้ยพระสุกโตก็ต้องมาเผากันหลวงพ่อมเขียนท่านก็เก็บให้อย่างดีเลยเอาปูนซีเมนเท ในโรงใส่โรงรองสองลูก เอาศพวางแล้วเอาปูนซีเมนผงเททับอีกสองลูกสี่ลูกอะ สองร้อยกิโลเฉพาะปูนลูกละถุงละห้าสิบกิโลซากศพอีกก็ประมาณอีกสักห้าหกสิบกิโล รวมโลงด้วยอะไรด้วยสับเปลือแบก แบบไม่ไหวแหละยกไม่ไหวท้ายสุดพอสองเปียแกะลอกออกมาเอามาเผา ก็เผาอยู่ใต้ถุนนี่แหละ แล้วก็สร้างหอไตนครมเพื่อลืมเรื่องนั้นไปใช่ กระดูกก็เก็บอยู่ใต้ทุนนี่แหละ ประเภทที่ว่าอยู่แล้วก็มาตายในวัด แต่ว่าไม่เข้าใจธรรมะโอดโอย ประเภทนี้ โอ้ยแม่ช่วยด้วย ช่วยหนูด้วยแม่แม่ แม่จะมาได้ยังไง ตัวเองก็เกษียณแล้วอะไรแล้วแก่แล้วแม่เก้าสิบร้อยแล้ว นมโนภาพเนะี่ยเมื่อมันทุกข์ใจมันก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คนนู้นไป ทำไมไม่รู้สึกตัว พระหลวงปู่เทียนท่านท้าทายแล้วสามปีก็ รู้สึกตัวได้แล้ว มีความสำเร็จถ้าทำถูกนะอย่างเงี้ย เมื่อเราอยู่วัดอยู่วาเข้าถึงความรู้สึกตัวทำกันให้ได้ทำเรื่องนิพพานเรื่องนี้ให้แจ้ง เรื่องปกติ เรื่องจิตที่มันรู้สึกตัว มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะ รู้เท่ารู้ทันความคิด มันจึงเกิดเป็นงานเป็นการขึ้นมาเป็นชุมชนขึ้นมานะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะเพื่อเรียนรู้จักตัวเองให้ตัวเองมีความสุขมีความสบายแล้วก็เห็นแจ้งนะเห็นความจริงในตัวเองชัดๆ อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไม่เฉพาะคนไทยนะญี่ปุ่นก็มีศรีลังกา ก็มีคนจีนก็มีก็ไม่ได้มาธรรมดาธรรมดา ามาเพราะก็เห็นว่ามันมีวิธีปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติอย่างเมี่ยวเฉือไงวันนี้อาตมาเทศลืมตานะวันเนี้ยเมื่อกี้ก็ถามแม่อาจารย์เทศนั่งหลับตาก็คุยกับตัวเองอยู่ นั่งหลับตาแล้วได้พูดให้ตัวเองสภาวะของตัวเองคนอื่นฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยว เรารู้เรื่องเรากันแล้วกันแหละ เนาะเอาไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวให้อาจาร่าเทศธรรมะให้เราฟังกันนิมนต์ครับ เวลาที่เหลือเนี่ยพูดช่วยอยู่สิบนาที พูดช่วยให้เหลืออยู่ยี่สิบนาทีไปพูดธรรมะเนาะว่าปฏิบัติที่วัดป่าสุโตแล้วก็มันมีประสบการณ์อะไรบ้าง นะ สงสารเดี๋ยวมีล่ามแปลหน่อยก็ได้อ้าสงสาร เดี๋ยวจะไม่รู้เนาะ พูดถึงปฏิบัติธรรมแล้วเป็นยังไงมั่งอภิวาดุลรวมโพเทียนรวมโพคำเขียนนมัสการอาจารย์ยุคีอาจารย์สมสิงห์ नमस्कार सब ब्रह्मचारी आशीर्वाद जी उपासको उपासिका पोम्पेन कोन श्रीलंका पासा थाय दाइनिक नय लंपी जैक प्लेवा right at this present moment right at this very moment what you can see ใน a ในช่วงเวลาในขณะนี้นะครับเรามองเห็นอะไรกัน เราพบอะไรกันอยู่ right at this present moment right at this very moment what you can hear ในช่วงเวลาขณะนี้นะครับ เราสามารถได้ลินได้ยินอะไรกันอยู่ I can hear the sound of the fan ผมกำลังได้ยินเสียงของของพัดลม and hear the sound of a lizard แล้วได้ยินเสียงของสัตว์ต่างๆ and hear the sound of the outside some creatures tiny creatures แล้วก็ได้ยินของเสียงของสัตว์เล็กๆที่อยู่ด้านนอก right at this present moment what you can feel in the body right at this present moment very moment what you can feel in the body ในช่วงเวลาขณะนี้นะครับเรารู้สึกถึงร่างกายของเรากันอยู่หรือเปล่า Is it a hand is coming up Is it a hand is going down มือมันกำลังขึ้นอยู่ไหมมือมันกำลังลงอยู่ไหม Is it eyes blinking Is breathing going in ไอไอนิกกี้ออฟสวยตามันกำลังกระพริบอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> yeah these are something about 15 17 years ago after I have done sports in the ground and I felt very tired when I was uh, lying on the ground seeing the sky above uh, nearly dark I felt the problem lies with the feeling, seeing, hearing. The suffering comes from the feeling from the seeing from the hearing มันเป็นประสบการณ์ของตัวเขาเมื่อ15ถึง17ปีที่แล้วประมาณนั้นนะครับ เขามีประสบการณ์จากการที่ได้เล่นกีฬา แล้วเขาก็ลงไปนอนอยู่บนสนามหญ้าเสร็จแล้วเขาก็มีความมีประสบการณ์เกี่ยวกับการความรู้สึกพวกนี้เกิดขึ้นว่า ความรู้สึกต่างๆ รอบตัวที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ย มันเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในขณะนั้นนะครับ ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง I was very young those days but I found when I saw something very interesting the mind attached with it and goes proliferation dreaming dreaming aging, imaging and imaging uh, when I was so young at, at, the, at that stage when something very beautiful or something at, attached to the by through the eye it goes to the mind and start dreaming dreaming dreaming and start suffering from it. Ye s yes, and then and and and, and then something coming and start to dreaming and imagining continuously. เหมือนกับตอนที่ประสบการณ์ที่เขาเป็นเด็กนะครับก็ เหมือนมีภาพอะไรที่สวยงามมันผ่านเข้ามามันปรากฏขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มที่จะฝันถึงสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อย ๆ and it is understood. Even something coming from the ear, when something hearing, if it is bad, if it is good or bad, nothing matter. The proliferation or the imagining, dreaming goes again and again again in the mind. เหมือนกับในลักษณะของเสียงที่มันมาที่หูนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเสียงในลักษณะไหนไม่ว่ามันจะเป็นเสียงที่ตีค่าว่าดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีความฝันที่มัน <coughs> สิ่งความคิดที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆไล่ไปเรื่อย ๆ Even those days I understood when something touching the body and when when something uh, a good feeling or bad feeling with uh, with with uh, sicknesses the mind gets afraid and start dreaming dreaming proliferation and again the suffering comes เหมือนในลักษณะของการที่มีอะไรที่มาสัมผัสกับร่างกายหรือความรู้สึก จากร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาเกิดความกลัวขึ้น แล้วมันก็จะฝันหรือวาดภาพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ but have I requested to feel have I requested to see have I requested to hear แต่ปัญหาก็คือว่าเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่า เขาร้องขอที่จะได้ได้มองเห็นสิ่งพวกนั้นเหรอ เขาร้องขอที่จะได้ได้ยินสิ่งพวกนั้นหรือเปล่า เขาร้องขอที่จะได้รู้สึกกับสิ่ง พวกนั้นที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่า Yeah I didn't request to see I didn't request to hear I didn't request to feel but we can't stop it it is coming and we start proliferation proliferation proliferation again and again but we can't stop it it is so unfair เขาแน่นอนว่าคือเขาไม่ได้ร้องขอเลยที่จะได้รับที่จะได้มองเห็นสิ่งเหล่านั้น หรือว่าที่จะได้ได้ยินหรือได้รู้สึกสิ่งเหล่านั้น เขาไม่ได้อยากที่จะได้รับความรู้สึกพวกนี้เลย แต่ว่าสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเองแล้วจิตใจของเขาก็จะไปตีค่ากับสิ่งพวกนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แฟร์เลยเป็นอะไรรู้สึกที่ไม่มีความยุติธรรมเลยที่เขาที่เขาเลือกเองไม่ได้ So at those very young ages, I understood that the real happiness comes not by through the material world, not by through the surrounding, but I should find the internal peace. Internal peace inside the mind should be the real happiness. นั่นก็เป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆนะครับซึ่งทำให้เขารู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันมันไม่ได้เกิดจากสิ่งรอบตัวมันไม่ได้เกิดจากวัตถุหรือมันไม่ได้เกิดจาก สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันอยู่รอบตัวมันน่าจะเกิดจากความสงบที่เกิดขึ้นภายในเขาก็เลยเริ่มที่จะค้นหาสิ่งเหล่านั้น so my spiritual life started from those days uh, finding about various meditation techniques and finding about how the mind works uh, while doing studies and while doing doing the job I I continued to do meditation and finding facts about the med various meditation techniques and find how to calm the mind how to find the internal peace เขาก็เริ่มที่จะคล้ายๆ กับมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มแสวงหาวิธีการทำการปฏิบัติการทำสมาธิในขณะที่ยังต้องทำงานยังต้องมีอะไรภาระในชีวิต แต่เขาก็เริ่มที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นค้นคว้าที่จะหาความสงบข้างใน In Sri Lanka, there are many, many meditation techniques, many, many meditation masters. As a yom like you, I went there and I did many, many meditation techniques like in breath, out breath, and Goenkaji technique, and uh, the the the uh, stomach. Yeah, the stomach coming up and down uh, for about uh, maybe more than 10 years I did many many meditation techniques ที่ศรีลังกาก็จะมีในขณะที่เขาเป็นโยมเหมือนกับโยมที่นั่งอยู่ในนี้นะครับ ก็จะมีหลายวิธีการมากเลยในขณะนั้นแล้วก็มีหลายครูบาอาจารย์ที่เก่งๆมากเลยเขาก็ได้ลองมา หลายต่อหลายอย่าง อย่างเช่นอานาปนาสติ เช่น การตามลมหายใจเข้าออกหรือว่าท้องพองยุบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาฝึกมาก็ เวลาเป็นสิบปีเหมือนกัน When I found that finding food and finding money and finding shelter I have to spend much more time as a yom so I, I, I want to devote more for meditation so I give up my gave up my yom life and uh, came back um, about six years ago I became a monk to find more more more time for meditation ก็รู้สึกว่ามันมีภาระสำหรับการที่จะต้องหาเลี้ยงชีวิตหรือว่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาหน้าที่จะเข้ามาเพื่อการปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างเต็มที่ มันก็เลยเริ่มเมื่อ 6 ปีที่แล้ว เขาก็เลยกลายมาเป็นพระ Actually, after that, I got many, much time and I did uh, the, the meditation techniques I have practiced earlier. and living alone i practiced maybe about more than 14 15 hours a day but there's some problem i have found ก็เขาก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการก็คือมีเวลาที่จะปฏิบัติมากขึ้น เขาก็ได้เต็มที่กันในจุดจุดนั้น อย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเขาได้ปฏิบัติเข้มแบบว่าวันหนึ่งสิบสี่สิบห้าชั่วโมง แต่มันก็ยังมี ปัญหาบางอย่างที่เขาพบอยู่ In all those meditation techniques what I have done earlier had done earlier those are sitting posture techniques with a silent body and the closed eyes ในเทคนิคเหล่านั้นที่เขาปฏิบัติมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการนั่งนิ่งๆ แล้วก็หลับตา Okay the mind goes very peaceful that's good the meditation is successful that's also good when we are trying the the success comes ซึ่งมันก็เหมือนเกิดได้ผลที่ดีนะครับ เพราะว่าเวลาที่เขานั่งทำในลักษณะนั้นอยู่ก็จิตใจก็รู้สึกสงบ เขาก็รู้สึกว่านั่นก็เป็นเป็นความสำเร็จละในจุดนั้น but the problem is when I got off from the posture the sitting posture when I open the eyes and when I am working like uh, sweeping the floor and uh, when I am going to take water to the well and when I am making uh, T, the mind goes like a mad fellow like earlier. แต่ปัญหามันก็คือว่าเวลาที่ออกจากการนั่งสมาธิ เวลาที่เขาลืมตาขึ้นมาแล้วไปทำงานเช่นกวาดพื้น หรือว่าจะชงชาอะไรต่าง ๆ ปัญหามันก็คือว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิม ก่อนที่เขาจะนั่งสมาธิไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง so what I found is there is no point of doing closing eyes or sitting posture because it is like climbing up 20 steps and after opening the eyes and after working then uh, dropping down 19 steps back เราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีค่าอะไร ถ้าเป็นวิธีการฝึกในลักษณะ ที่นั่งหลับตานิ่ง ๆ อย่างนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามันเหมือนกับเวลาเขานั่งปฏิบัติหลับตานิ่ง ๆ มันเหมือนกับว่าเขาเดินก้าวไป 29 เลย เดินไปข้างหน้า 29 แต่เมื่อเวลาออกจากสมาธิออกจากการปฏิบัตินั้นแล้วก็เหมือนมันถอยหลังมา 19 9 so what I my interest uh, then uh, turned on to the Mahasatipattana h Sutta of Lord Buddha and the second and the third section of uh, it tells some meditation technique we can do while we are moving เราก็เลยไปดูในส่วนของมหาสติปัฏฐานนะฮะนะครับในพระไตรปิฎกก็จะ มีส่วนที่สองที่พูดถึงวิธีการวิธีการหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้ในขณะที่เรากำลังทำงานต่างๆได้ด้วย so I studied it thoroughly r i y a p a t a section Gacchanto agacchami t i pajanati like that and the Sampajana section Abhikante Patikante Sampajanakari hoti like that but it didn't work much I couldn't do I couldn't keep s a t or awareness while I am moving although I have tried a lot เขาก็เริ่มอ่านในลักษณะนั้นนะครับ เมื่อกี้เขาพูดเป็นภาษาบาลี ถึงผมก็แปลไม่ได้เหมือนกัน ก็เลยเขาก็เริ่มอ่าน แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไร แล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขามีสติอะไรมากจากการอ่านในในในในจุดนั้นนะครับ but when I was thinking like this one day I saw a, a foreign monk who is doing uh, who is making a tea with very very uh, calm mind very very high, aware, high awareness and sati he's making a tea for his lunch ในขณะที่ยังมีความคิดหรือความสนใจในด้านนี้อยู่วันหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอกับพระที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเขาก็ได้รู้สึกว่าพระรูปนี้เห็นพระรูปนี้กำลังชงชาอยู่ด้วยความ มีสติชงชาอย่างได้รู้สึกแบบมั่นคง แล้วก็เพื่อที่จะทำอาหารนะครับ เพื่อเพื่อในในเพื่อเป็นอาหารกลางวันอะไร เขาก็รู้สึกถึงถึง ถึงวิธีการที่พระรูปนั้นทำอยู่ I am so sure that he has some technique with the sati and awareness so I I I I I discussed with him about what is his practice and he is Achan Tony Dinovanso Dinovanso from Holland and Achan Tony Dinovanso was here in Wat Pasugato for many years and Vatsanamnayu also. He had done this Luampoti and meditation technique for about eight years now he's in Sri Lanka ก็เขาก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรพิเศษสำหรับพระรูปนั้น เขาก็เลยเข้าไปถามว่าคุณมีวิธีฝึกยังไงเกี่ยวกับสติที่คุณทำได้อยู่อะไรเงี้ย และและเขาก็ได้รู้ว่าพระรูปนั้น ก็คืออาจารย์โทนี่ชินวังโสนะครับ ซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนมา เคยอยู่ที่วัดป่าสุขโตด้วย แล้วก็เคยอยู่ที่วัดสนามในด้วยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นก็คืออยู่ที่ศรีลังกา and I got uh, uh, very good instructions from him and I did uh, this uh, Luampotian technique in Sri Lanka for about two years. But initially I also got very suspicious about these strange movements. <laughs> strange movements. เขาก็เลยเริ่มที่จะปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนมาเป็นเวลาสองปี แต่เขาก็ยังรู้สึกว่ามันแปลกๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทคนิคการเคลื่อนมืออะไรอย่างนี้อยู่ but with the suspicion I didn't stop uh, I continued to practice but after about six months maybe about six months I I I, I felt uh, something something is happening in the body and and some movements uh, create awareness uh, without any effort ถึงจะมีความไม่แน่ใจอยู่บ้าง แต่เขาก็ไม่หยุดที่จะปฏิบัตินะครับเขาก็เลยปฏิบัติต่อไปจน เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 เดือน เขารู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเขาก็คือมันมีสติ ตามมาในขณะที่กายมันเคลื่อนไหวอยู่โดยที่เขาไม่ได้ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างขึ้น when uh, it starts uh, when whenever I start, uh, open a bottle or when uh, whenever I keep it somewhere there uh, how, how many proliferations or imaging in the mind. The mind goes with the, uh, this movement. That came like came like that. มันเหมือนกับในเวลาที่อย่างเช่นการกำลังเปิดขวดน้ำ หรือการวางขวดน้ำต่างๆหมายว่าจิตของเขาก็จะพุ่งไปอยู่ในอยู่ในกายที่มันสัมผัสในขณะนั้นเองนะครับ Yeah so it, it it's a good uh, it's good solution for my imaging and proliferation problem in the thinking because the thinking cuts because of a bodily movement ก็เหมือนจะช่วยในปัญหาที่เขาเจอมากเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะครับเพราะว่าในขณะที่เขารู้ถึงกายที่มันเคลื่อนไหวก็คือความคิดมันโดนตัดไปเดี๋ยวนั้นเลย so I I got much confidence and I started doing this Lomphotian technique thoroughly many hours a day yes when we do this thoroughly thoroughly again and again continuously with the same rhythm that kind of uh, automatic uh, awareness movements are spreading throughout the body like when uh, looking back looking forward and looking back like that and uh, when saying yes or when saying no or when we are sweeping when the hand goes like this the, the, the, the hand, hand wake u p our awareness. The head wake u p our awareness. Like that. Those kind of movements, uh, those kind of uh, symptoms came to me. เมื่อได้ปฏิบัติแบบเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับ ในรูปแบบเดิมๆจังหวะเดิมๆความเร็วเดิมๆเขาก็เลยพบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่า มันเขาจะรู้สึกตัวได้เอง ั่วพร้อมได้เองในอิริยาบถอื่นๆ ด้วยเช่นการเหลียวซ้ายแลขวา หรือว่าการที่มือขยับการกวาดอะไรต่างๆหรือเวลาที่ขยับมือเลื่อนมือขึ้นอะไรนะครับคือมันจะเป็นความรู้สึกเป็นความระลึกรู้ที่เกิดขึ้นได้เอง เป็นสติที่เกิดขึ้นได้เอง เป็นเหมือนกับว่าความเคลื่อนไหวนั่นแหละมาปลุกสติเขา so it's a very good solution for my internal suffering suffering of the mind because without any effort sometimes the the the dreaming and the suffering suffering going on in the mind cuts because of some bodily movement มันก็เลยเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นคำตอบของเขาเลยว่า ในปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความคิดหรือเรื่องการจินตนาการต่าง ๆ ความฝันต่างๆ ที่มันชอบแล่นในหัวนะฮะแต่ในทันทีที่เขารู้สึกถึงมีสติเกี่ยวกับร่างกายที่มันเคลื่อนไหวอยู่สิ่งพวกนี้ก็โดนตัดออกไปทันที so when I told this my experiences to my uh, teacher Ajahn Thone he said now stop doing this thing uh, alone in the in practicing alone go to where some people who are practicing as a group go to my teacher Luampo Kamkian go to Thailand go to Atpa Sugato and he a r r a n g e everything for me เขาก็ได้ไปปรึกษาไปได้พูดคุยกับอาจารย์ชินวังโสนะครับซึ่งเป็นคนแนะนำในแต่ทีแรกแล้วก็อาจารย์ชินวังโสก็บอกว่างั้นก็หยุดที่จะปฏิบัติคนเดียวแบบนี้ได้แล้ว คุณควรที่จะไปปฏิบัติในกลุ่มหรือในหมู่คนที่ปฏิบัติแบบนี้ด้วยกัน เขาก็เลยแนะนำว่าให้มาประเทศไทยให้มาวัดป่าสุกโต ให้มาอาจารย์ของอาจารย์ของอาจารย์ชินวังโสอีกทีซึ่งก็คือหลวงพ่อคำเขียนนะครับ so when I came here I was very happy I have seen many many people doing this patibatam in Chalana on Lan Hinkon and at, at everywhere Chala Hotrai I am I was very happy and I did very strict practice uh, for about last four months. And what I found is uh, what I did in two years is very less than what I did in this four months. เขารู้สึกดีกับการที่ได้มาปฏิบัติที่นี่มากเพราะว่าพอมาถึงก็ได้เจอผู้คนไม่ว่าจะสาราหน้าสาราหอไตหรือที่ลานหินโค้งก็จะปฏิบัติในแบบเดียวกันเขาก็ทุ่มกับการปฏิบัติเต็มที่ ถึงถึงแบบที่เขาบอกว่าในสี่เดือนนี้เขามาปฏิบัติที่นี่มัน มันมีผลมากกว่าไอ้สองปีที่เขาปฏิบัติที่ศรีลังกาใช่ด้วยซ้ำ and I got very very good uh, very very keen instructions from Luampo uh, ครูบาอาจารย์อาจารย์สมศิน and c h อาจารย์โนด and many many other อาจารย์ and I started obeying to those rules and uh, I did uh, uh, with honest practice I did this เขาก็รู้สึก ป็นการโชคดีที่ได้ได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ อย่างหลวงพ่อคำเขียนอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์โน้ตแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะครับเขาก็เลยเหมือนกับมีความ มีความเชื่อแล้วก็ทำได้อย่างเต็มใจทำได้อย่างไม่มีความสงสัยอะไร And I have participated that intensive course of 10 days like this and uh, I have seen although partially participated for the beginners course when I was in Langhingkon. เขาก็ได้ได้ร่วมกับคอร์สคอร์สเข้มคอร์สปฏิบัติเข้ม10วันด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคอร์สอื่น ๆที่ที่อย่างของผู้เริ่มต้นอย่างพวกเราคอร์สเจ็ดวันที่ที่ได้ปฏิบัติในลานเห็นโค้งเขาก็เหมือนเขาได้มีส่วนร่วมในจุดนั้นด้วย เพราะเขาอยู่ตรงนั้นตลอด and it is possible to see that even when I wake up in the mid of the night on the mat and if I turn the body to other side it's wonderful. I have no intention to do any p a t i b h a t t a m or uh, uh, come, come, come to awareness, but the mind goes with the turning of the body. อย่างเช่นพูดเขาพูดถึงการอย่างเช่นตอนตื่นของเขานะครับ ว่าบางทีแค่ตื่นขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มีความเจตนาที่จะต้องปฏิบัติธรรมอะไร แต่หมายถึงว่าในขณะพลิกตัวบางครั้งว่า จิตมันก็ได้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกตรงนั้นแล้ว Yes the mind is so quick when I turn to l o m i j a can say yes. And while while saying that one, uh, it is possible to see the, the, the, the, bodily movement wake up the awareness. It, it's it's that the bodily movement which make up the awareness, wake up us. มันมันตอนนี้สำหรับของเขามันมันเป็นเหมือนกับว่า เขาไม่ได้สร้างตัวสติขึ้นมาแล้ว แต่มันเป็นในลักษณะของเมื่อกายเคลื่อนไหวแล้วมันมันเกิดความระลึกรู้ขึ้นได้เอง And it's uh, the wonderful thing is, it's like small samatha, but it's not really like samatha. The mind goes little, little, very little calm, feel uh, very aduk uh, masukha vedana, uh, little, not mm-hmm. not sukha, not duk vedana. But because of that little settlement, as as wonderful thing is, we can see the thought is coming and touching the mind. เขาบอกว่าจริงๆ มันก็เป็นคล้าย ๆ กับสมถะที่เขาที่เขาเคยปฏิบัติมาเมื่อเขาบอกว่าที่เขาปฏิบัติมาเป็นสิบปีนะครับแต่มันมีบางอย่างที่ต่างออกไป คือส่วนที่คล้ายกันนี่คือมันมีความสงบอยู่นิดนึงแล้วมันก็มีความที่ไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ด้วย มีจุดของเวทนาอยู่ตรงนั้นด้วย แต่ว่าสิ่งที่มันแปลกกับสมถะหรือคือมันสิ่งที่มันไม่ใช่สมถะก็คือว่าเขาเห็นความคิดของตัวเองด้วยเมื่อความคิดมันวิ่งเข้ามา so if the when when the mind is very, very uh, deeply settled in the body. It's possible to see many, many thoughts are coming and they are blasting when they, are, when they have touched the body. But when, e w the, when we don't see it, it goes like proliferation again and starts uh, the suffering again and again ในเวลาที่จิตหรือว่ามีเขามีสติอยู่กับกายมากๆนะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าความคิดมันจะแวบเข้ามามันก็จะหายไปเลย มันก็แวบมาใหม่แล้วก็หายเขาจะเห็นอย่างนี้ได้อย่างชัดมากแต่ ในเวลาที่เขาหลง มันก็จะกลายเป็นระบบเดิมๆ ก็คือความคิดมันก็จะเข้ามาแล้วก็มีการปรุงแล้วเขาก็จะเริ่มเป็นความทุกข์เดิมๆอะไรเงี้ย but that suffering doesn't go so far because there is a bodily movement in our our body always we are not humans are not still people so that suffering cuts because of that uh, bodily movement แต่ถึงเขาจะหลงแล้วมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ความทุกข์มันก็ไม่ได้อยู่นานเหมือนเหมือนที่เคย มันก็เป็นความทุกข์ที่มีแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเราเป็นมนุษย์มนุษย์มันเรามีร่างกายที่มันขยับอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอร่างกายขยับเขาก็รู้ความทุกข์พวกนี้ก็โดนตัดตัดตัดตลอด For example I can say last a few days ago three days ago to take medicine I went to Chayapum hospital uh, I saw a beautiful woman coming in front and and the the eye attached with her but the next time when I rotate the head to other side it is not good to look uh, towards a woman when I just uh, turn the head back it is possible to feel the movement of the head so the delightment coming from that woman was only at on, only for about maybe a fraction of a second and it came back to the awareness เขายกตัวอย่างให้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อมาสองสาวันที่แล้วที่เขาต้องไปชัยภูมิ แล้วมีจังหวะหนึ่งที่เห็นผู้หญิงอยู่แล้วเหมือนกับจังหวะที่มองไปพอดี เขาก็รู้เขาก็เลยเหมือนกับว่าหันขยับหัวออก เพื่อที่จะไม่มองมาในจุดนั้น ซึ่งในเวลาที่ขยับหัวออกนั่นเองก็คือว่าความรู้สึกมันก็กลับมาอยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวในในหน้าหรือในหัวที่หันมาละ เพราะฉะนั้นในจุดจุดความคิดที่มันหลงไปเมื่อกี้มันก็เกิดขึ้นเพียงแค่แวบเดียวเท่านั้น so it is effortless we don't need to something put any effort to r o d u c e that kilet มันเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออมีความตั้งใจที่จะจัดการอะไรกับกิเลสตรงนั้นเลย so again and again uh, there are many many experiences like this actually what I have to tell there is no no time uh, what I have to tell is you all are very fortunate uh, to to uh, to stay in Thailand and to come to Wat Pa s u k u t o and start ปฏิบัติธรรม like this มันมีเหตุการณ์ตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆสำหรับเขาหลายตัวอย่างมาก แต่ว่าเขาบอกว่าอาจเวลามันอาจจะไม่พอเขาก็เลยอยากบอกแค่ว่าพวกเราในกลุ่มที่ได้มาปฏิบัติตรงนี้ เป็นกลุ่มคนที่โชคดีมากก็อยู่ในประเทศไทยได้มาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของทุกคนนะครับ Let me tell in this way how we are fortunate ให้ให้ให้เขาได้บอกว่า พวกคุณในโชคดียังไงนะ In this world there are many many institutions ในโลกนี้มีหลายสถาบันมากๆเลยนะครับ Among those many many institutions comparing those many many institutions temples are very few when comparing all those institutions number of temples are very few ก็ในหลายๆสถาบันที่มีนะครับเมื่อเมื่อมาเปรียบเทียบกันก็จะ ถ้าพูดถึงวัดของแต่ละสถาบันอีกมันก็จะมันก็จะน้อยลงไปอีกโดยจำนวนนะครับ Among those few temples the temples which are in Buddhism very few และจะพูดถึงวัดถ้าเป็นวัดของศาสนาพุทธก็จะโดนลดจำนวนน้อยลงมาอีก Comparing those temples which are in Buddhism the temples which are doing meditation are very very few และจากวัดของที่เป็นศาสนาพุทธอีก แต่ถ้าพูดถึงจากในจำนวนวัดที่มีเป็นวัดของศาสนาพุทธแล้วเนี่ย วัดที่มีการทำสมาธิก็จะน้อยลงไปอีก Among those temples which are very very few which are doing meditation the temples which are doing right meditation is very very very few และจากจำนวนน้อยๆ อย่างนั้นเนี่ย ถ้าเราจะแบ่งแยกถึงวัดที่มีการสอนการเจริญ สอนการทำสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงไปอีก so what Pasugato is a temple which is doing very very which is a very very very rare temple which is doing the right thing ก็ที่นี่นะครับวัดป่าสุกโตก็เป็นที่ที่เป็นส่วนน้อยตรงนั้น ที่หาได้ยากแล้วก็ทำสอนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ and if I if I put it in another way in this world there are many many humans หรือถ้ายกอีกตัวอย่างนหนึ่งว่าในโลกนี้ก็มีมนุษย์มีคนอยู่มากมาย among these very very uh, many many humans the people who knows there is something called suffering are very few ในจำนวนคนทั้งหมดที่มีนะครับคนที่รู้จักจริงๆว่าความทุกข์คืออะไรเนี่ยมีน้อยมาก among those people who knows that there is something called suffering there are people who are doing something to get rid of this suffering are very few แต่จากคนที่ถึงจะรู้ว่าความทุกข์คืออะไรมันน้อยมาก แต่ว่าคนที่พยายามที่จะออกจากทุกข์เนี่ยก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่ among those people who are doing something to get rid of suffering but the people who are doing the right thing to get rid of the suffering are very very very few ถึงถึงคนที่พยายามจะออกจากทุกข์จะมีจำนวนน้อยแล้ว แต่ว่าคนที่ รู้วิธีหรือว่าทำวิธีที่ถูกที่จะออกจากทุกเนี่ยก็ยิ่งน้อยลงไปอีก so you and me are doing the right thing to get rid of the suffering เขาอยากจะบอกว่าพวกเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่ได้ออกจากทุกแล้วนะครับ okay so ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ขอให้โชคดีนะครับ ก็มีสังสีร่างกายอยู่สามนั่งอยู่นั่นก็ใช่เนนจำมันเนนสี่ังกาและอีกรูปสี่ังกา ก็ที่ที่ฟังมาทั้งหมดก็สรุปให้พวกเราทุกคนนะนะไปหาอาจารย์ทนที่หลังกะสีลังกา ให้พวกเราทุกคนนะไปตามหาอาจารย์ทนและให้อาจารย์ทนนะแนะนำมาที่วัดป่าสุกโตนะที่ประเทศไทย เราก็จะได้เริ่มต้นเจริญสติกันอีกที ต้องเอาฝรั่ง เอาต่างประเทศมา คนไทยจะได้ตื่นตัวอย่างนี้นะ อาจารย์โทนเนี่ยนะเคยอยู่ที่นี่วัดป่าสุโต หลังจากที่ปฏิบัติ ในสายหลวงปู่ชามา 20กว่าปี เป็นพระ20กว่าพรรษาแล้ว พอมาเนี่ย มาเจอ 14จังหวัดเนี่ยตะพายบาดหนีแนบเลย หนีผ่านจากสุกโตไปอยู่ภูหลง ไปเจออาจารย์ไปสารภูหลง เสร็จแล้วก็อยู่สักพักหนึ่งกลับลงไปไหนไม่รู้เดินทุดงไปก็บอกว่าผมเป็นคนโชคดีหน้าตาผมเป็นฝรั่งผมทุดงไปไหน มีแต่คนจอดรถรับผมตลอด คนไทยรถไม่จอด รับเลยละรับแต่ฝรั่งก็ผมโชคดีมาอยู่เมืองไทย คนไทยสนใจฝรั่ง เสร็จแล้วหายไป ประมาณสองปี อ้าว อาจารย์โทนไปอยู่ไหนมาเนี่ย คนที่แล้วมาไม่ไม่ได้ปฏิบัติ มาแวบเดียวเราสะพายบาท ผมเห็นอย่างนี้เราผมไม่เอาในในอย่างเงี้ย สิบสี่ยังว่าอย่างเงี้ย อย่างกับหมีตะปบอกเงี้ยปุบปับปุบปับปุบปับเงี้ยผมไม่เอา เสร็จแล้วขึ้นมารอบนั้นเ มาขอเข้าพรรษาด้วยจำจำพรรษา ทั้งพรรษาไม่บินบาตเลย ไม่เดินบาตไม่ทำวัดสวดมนต์นะมีแต่นี่แหละทางพรรษาอะไรมีตะปบอกนี่แหละเดินจงกรมประมาณสักเดือนหนึ่งเออ เริ่มได้เรื่องแล้วกันเนี่ย ประมาณเดือนหนึ่งแกบอกเออเนะี่ย ดีกว่าแกบวชมาทั้งหมด 20 ปีอีมาอยู่ที่นี่เดือนเดียวนะแล้วพอเข้าที่เข้าทางแตกฉานขึ้นมาแกเริ่มต้นไปเผยแผ่ที่นั่นที่นี่ที่นวนแปลหนังสือแนวนี้ เป็นภาษาอังกฤษ มีหลายเล่มนะก็จึงเนี่ยแหละ ไปอยู่ศรีลังกาแล้วก็ไดมากาเจอกันเนาะ กำลังพูดถึงว่า แล้วเราอ่ะไก่เกิือกินด่างไหมเอามาเลยยกเอาคำหนึ่งที่เขาแต่งไว้ พูดให้มันน่าฟังหน่อย กบอยู่ในสะใต้กอบัวกบอยู่ในสะใต้กอบัวลือหอนรู้รถมาหนึ่งน้อยภูมิลาไกลสถานนับยอดบินโบกมาค่อยคล้อย คุกเขาเสาวคน มันเป็นคำเนื้อเราฟังก็ใช่ อย่างเงี้ย ไก่เกิือกินด่าง เราก็เลยว่าเออ ถ้าความรู้สึกตัวมันเป็นจริงๆนะ อย่างที่อาจาราพูดเมื่อสักครู่นะนะ เช่นตอนที่ป่วยลงไปข้างล่าง เห็นสาวๆก็นะเห็นผู้หญิงมันหันใช่ไหมดีมันไปจับเอหัวที่มันกระดิกที่มันหันนะ หัวบนนะ มันก็เลยรอดไป เคลื่อนไหวรู้สึก ที่จริงนะมาที่เนี่ย หมอพยาบาลมาให้ดู เยอะแยะยังไปหาดูข้างล่างอีกเยอะแยะไปหมดนะเห็น เห็นนอกเห็นใน ให้ให้สังเกตนะ มันเห็นนอกมันเห็นใน เนี่ยอ่านมาก็ตาเปิดเปิดดูเงี้ย บางคนอาจจะว่าทำไมพระไม่สำรวมล่ะ ก็ไม่ให้นั่งหลับตาอาจารย์ชอบนั่งเทศหลับตาวันนี้เลยเปิดตามองนั่น มองนี่มองมันก็มองก็เห็นนะเห็นก็เห็นนอกแล้วเห็นใน ในก็คือใจมันนิ่งๆปกติอยู่ว่างๆว่างๆในวันนั้นหลวงปู่เทียนเนี่ย เป็นบรรพจารย์จริงๆ เราสังเกตได้ถึงลีลา เวลาท่านพูด เวลาท่าน เดินจงกรมการวางหน้าวางตา วางกายวางไม้วางมือไงนะแล้วก็วางจิตวางใจ เวลามันคิดนี่คืออาการของจิตนะเราเห็นจุดวางของมันทั้งหมดนั่นแหละคืนมันเรื่องกายมีอาการก็คืนมันเรื่องจิตใจมันมีอาการก็คืนมันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นตัวปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนา หรือเรียกว่าสติปัฏฐานก็ได้ รู้แล้วปัดรู้แล้วไม่ได้เข้าไปในอาการต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อสักครู่นะฟังอาจาราเทศนะมาก็สังเกตเหมือนกัน ฟังพระไทยเทศนะโอ้ยหลับหัวที่หัวตำหลับก็อย่างนั้นหาวัดวัดพอฟังนำเข้ามาเทศนะโอ้นะชอบของนอกเนาะเอาวันนี้สมควรกันแล้วกลับมาพร้อมกัน